بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ما بعد 16 همین درس از دروس کتاب شمائل امام ترمذی رحمه الله و اسکن فسیح جناته باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قبلی کلا خود داشتیم الان هم 17 همین باب باب اون چیزی که در مورد عمامه رسول الله صلی الله علیه و وارد شده عمامه اون لباسی که بر سر گذاشته میشه اون پوششی که بر سر گذاشته میشه سر را میپوشونه و دور سر پیچونده هم میشه خمار داریم که بر سر انداخته میشه عمامه بر سر پیچیده میشه و کلا هم که بهش گفته میشه قلنسوه یا قلنسوه که بر سر گذاشته میشه عنوان یک کلا رسول الله صلی الله علیه و وارد شده که عمامه پوشیدن حالا ابن قیم هم یاد میکنه گاهی عمامه با کلاه گاهی کلاه بدون عمامه گاهی عمامه بدون کلاه گاهی عمامه با اون طرف که اضافه از اون عمامه میان شانه هاش بلند میشد و گاهی بدون اونها اینها رو همه مفصل در زاد المعاد میاره 114 همين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ان حا يعني شيء حا يعني دوتا اسناد يعني حديث از حماد بن سلمة از ابو الزبير با اسناد روایت شده از طریق محمد بن بشار و از طریق محمود بن غیلان که اسنادش آخر ختم میشه به حماد از ابو زبیر از جابر رضی الله عنه حدیث هم در صحیح مسلم صحیحه جابر رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که وارد مکه شدن عمامه سیاه پوشیده بودن که گفتیم این عمامه سیاه احتمال داره بر روی اون خود پوشیده بودن و احتمال داره هم که خود رو در آوردن بعدا عمامه سیاه رو پوشیدن و این لباسی نبوده که همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بپوشه اون عمامه سیاه فقط عمامه سیاه بوده لباسش سیاه نبوده یعنی یک لباس رسمی یا که بگیم که مثلا به عنوان اینکه یک رمزی باشه که پیغمبر خداست و همیشه بپوشه نه متمایز بود از بین بقیه اصحاب عمامه رسول الله صلی الله علیه و سیاه بود در فتح مکه نه که همیشه همیشه این چنین نبود که فکر کنی که مثلا پوشیدن رنگ سیاه سنته خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم همونطور که لباسش قبلا داشتیم رنگ قرمز و رنگ سبز توش بود حالا راه راه بود یا غیر بود حمامش هم همینطور از جنس همون لباسی بود که میپوشید از همون پارچه ها بود از همون پارچه که بر دوش میانداخت بر روی سرش هم از همون پارچه ها میپیچوند که عصابه هم بهش گفته میشه که میاد در ضمن احادیث به اشاره خواهد شد عمامه و عصابه و این مسئله را ابن قیم من به اشاره میکنه در زاد المعاد میگه و نبی صلی الله علیه و سلم لم یلبس و سواد لباس راتبه یعنی لباس همیشگیش نبود و غلا كان شعاره و الجمع و المجامع العظام البته اصلا هم لباس عنوان یک شعار نبود عنوان یک لباس رسمی نبود که مثلا در جمعه یا روز عید بپوشه اینجا به طور اتفاقی اینجا سیاه پوشیده اینجا به طور اتفاقی پیشیده و بعدم میاره بگه و اتفق له لبس العمامه السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابه ولم يكن سائر لباس يومئذ السواد یعنی همه لباس شمسیانه و فقط عمامه بل كان لواءه ابيض پرچمش سفید بود رسول الله علیه و سلم فقط عمامه سیاه بود 115 حديث الإمام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه يعني عمرو بن حريث رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء وعليه عمامة سوداء من حديث صحيح مسلم هم هاس حديث سريم حديث بعدين همينه 116 حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن الحريث عن أبيه يعني از عمرو بن حريث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء عليه عمامة سوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم خود بخون بر منبر عمامه سیاه پوشیده بود ولی احتمال داره همین در فتح مکه بوده که اونجا خطبه میخونه و عمامه سیاه پوشیدن و احتمال داره هم در مکه مصادف بوده اینجا هم عمامه سیاه بپوشن و در روایت ابن ماجه بود ابو داود با این زیادی اومده از روایت عمرو بن حریث میگه قد ارخا طرفها بین کتفی ارخا طرفه یک گوشه از اون عمامش هم انداخته بودن میان شونه هاش میان دو یعنی اون عمامه یک گوشه از اون عمامه اضافه انداخته بودن میان دو شونه حالا این که اون طرف اضافه از عمامه میان دوتا شونه انداخته بشه از پشت یا اینکه بر گوشه بر شانه چپ انداخته بشه اینا همه وارده یعنی جز لباس پوششه شخص اونطوری که صلاح خودش میبینه خصوصا اگر شما نگاه بکنید اونهایی که صحرانشینن در کشور لیبی مثلا یا موریتانی خب یک گوشه از اون حمامشون بلند میکنن به خاطری که گرد و غبار خیلی زیاده پیششون حتی قسمت بلوچا هم شما شاید ببینید این قضیه یا افغان ها یک گوشه از امامش رو بلند میکنن برای اینکه روشون صورتشون رو به هنگام گرد و خاک و گرد و غبار بپوشونن و این یک از حکمت های اون امامه هست اون قسمتی که بلندش رها میکردن خصوصا به دست چپ میانداختن یا به دست راست برای اینکه بتونن با اون دور گردنشون یا دور صورتشون بپوشونن یا در مقابل گرد و خاک یا در مقابل سرما گاهی هم در مقابل سرما ولی که عادت همیشگیش نبود یعنی اینکه همیشه اون قسمت اضافه به عنوان یک فرمی همیشه بین شنهاش بندازن یا به طرف راستش یا به طرف چپش نه بر حسب مصلحت بر حسب نیاز اون عمامه رو دور سر خودشون میپیچوندن 117 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه إن جاء حديث عبد الله بن عمر هاس مثل حديث قبلي حديث عبد الله بن عمر بعد نافع میگه قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك در اسناد يحيى بن محمد هست مدني صدوقه ولكن حديث برای خودش طرق داره که تقویت میشه یعنی حدیث صحیحه نافع میگه نقل میکنه از الله بن عمر نيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتم يعني هرگاه که عمامه میپوشید اعتمام از عمامه هست زمانی که عمامه را میپوشید سدل عمامته بین کتفه یک گوشه از اون عمامه را می میان دو تا شانه هاش میان دو شانش میان کتفاش نافع میگه که راوی از عبدالله بن عمر هست مولای ابن عمر و كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك خود ابن عمر همین کارو میکرد قال عبید الله عبید الله هم کیه؟ راوی از کی؟ از نافع عبید الله ابن عمر میگه رأیت القاسم بن محمد قاسم بن محمد منظور قاسم بن محمد بن ابي بكر قاسم ابن محمد فرزند ابوبکر صدیق یکی از هفت فقهای مدینه هست مشهوره قاسم ابن محمد هم همین کارو میکرد و سالم فرزند عبدالله ابن عمر هم همین کارو میکرد که از کبار فقهای مدینه بازم هست یفعلان ذلك یعنی همین کارو میکردن عمامه را میپیچوندن و اون قسمت اضافه عمامه را میان دو تا شانه رها میکردن که به اون قسمت اضافه ذعابه هم گفته میشه 118 حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء وعليه عصابة دسماء ان حديثا صحيح دار در بخارية حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خود بخوندن وعليه عصابة عصابه همون عمامه هس عصابه اون چیزی که دور سر معصوب میشه یعنی پیچونده میشه معصوب میشه یعنی پیچونده میشه اما مثل عمامه که عمامه از تعمیم سر میاد تعمیم اون بالای سر اون چیزی که سر رو میپوشونه اصابه از اون چیزی که دور سر میپیچونه به معنای عمامه هست دستما اینجا در شرحش شیخ عبدالرزاق میاره که ابن اسیر گفته دسما یعنی سودا اون عمامه سیاه بوده آلبانی رحمه الله میاره و این قضیه هم شاید وجیهتر باشه میگه دسما یعنی متلطخه به دسومت شعره من الطیب دستما بوده یعنی اون دسم و اون عطری که زده بود رحت روغنی اون آثار عطر بر روی اون عمامه رسول الله صلی الله علیه و بود یعنی آثار اون عطری که رسول الله صلی الله به موهاش زده بود بر روی اون عمامه بود اون عمامه بر روی سر گذاشته بودن اینجا بعد حالا شیخ عبدالرزاق هم یک مسئله بهش اشاره میکنه از باب تذکر و یادآوری میگه که هیچ روایتی ما در فضیلت عمامه نداریم هر حدیثی هست یا دروغ یا منکره مثل حدیث صلات به عمامه خیر من خمس و عشرین صلاه بالعمامه یک نماز با عمامه 25 بار بهتر از نماز بدون عمامه اینها هیچ کدوم از احادیث صحیح نیست فقط تنها چیزی که گفتیم قبلا یاد شد اومده توصیه به پوشوندن سر حالا میخواد با عمامه یا با دسمال یا با کلاه یا با هر چیز دیگه باشه از زینتی هست که انسان خود را باید در جلو الله با آن آراسته بکنه دوم مسئله که بهش اشاره میکنه فتوای علمای هیئت فتوای عربستان رو میاره اینجا شیخ عبدالرزاق میگه که این عمامه برمیگرده به عرف نباید در جایی که عرف عمامه پوشیدن نیست شخص بیاد عمامه پوشیده خودش رو متمایز بکنه لباس شهرت میشه خودش را متمایز بکنه مثلا اون لباس فرمی که تو عربستان میپوشن یا دسمال سفیده بر سر میندازن یا قرمز میگه خب حالا شخصی خودش بیاد درست راست عمامه پوشیده تو بیا یک عمامه ای بر سرت بذاری میان قومت خلاف اون چیزی که قومت میپوشن میگه این میشه لباس شهرت و این هست که میگه باید بر حذر باشه که در امر مباح غلو نکنید این امر مباحه سنت نیست پوشیدن عمامه به ذات خودش سنت نیست که تو بگی چون رسول الله صلی الله عمامه پوشیده پس من عمامه پوشیدم میگه نه نگاه کن که عرف جامعه شما کدوم یک براشون قابل درکه یعنی میتونن هضمش بکنن حالا جایی شاید عمامه باشه شاید دستمال بر سر باشه شاید میخواد کلاه باشه نباید انسان اون جایی که تو اون جامعه که براشون قابل حز نیست یک لباسی پوششی برتن بکنه خلاف عرف جامعه که سبب بشه مردم ازش زده بشن به چشم دیگه نگاش بکنن این از مسائلی هست که میگه که باید بهش توجه داشته باشی و مراعاتش بکنی یک مسئله من فقط از باب حاشیه میگم پوشیدن عمامه لباس سفید خصوصا جامعه سفید حالا بر اساس عرف جامعه تا جامعه دیگر متفاوته حالا من خودم مثلا یک زاویه‌ای که تو عربستان دیدم خصوصا اون مدتی که اونجا بودم و همچنان هم می‌بینیم زمانی که یک دعوتگر یک عالم یا کسی که درس دینی خونده میاد حمامه را از سر میکنه اون حالا حمامه گفتم لازم نیست که اون دسمالی باشه که دور سر پیچیده باشه اینا همون دستمالی که بر سرم میندازن اون چیزی که تعمیم میکنه سر حالا گفتم دستمالی که شاد بر سر انداخته میشه یا همون عمامه که دو سر پیچیده میشه این لباس لباس سفید با اون عمامه یک فرمه این لباس یک فرمه و یک دعوتگر وقتی که اون فرمی که مردم علماشون رو با اون شناختن لباس سفید عمامه یا کلاه بر سر زمانی که ببینن اون کلاه را برداشته اون لباس فرم دینی که میبینن اون خطیبی که بر سر منبر دیدن زمانی که ببینن اون عمامه را سر برداشته مثل خودشون شده با اون لباسی که عوام میپوشن اون چهره دینی خودش اون دعوتگر از دست میده اون دعوتگر از دست میده اون چهره دینی خودش از چشم و دل میفته مثل خودشون نگاهش میکنن اون وجهه علمی و دینی دیگه بهش میدن میگه یکی از ما خودمونه بخاطر همین هیبت علم از بین میره به همین هیبت علم از بین میره مالک ابن انس رضی الله عنه زمانی که حلقه درس مثلا بود حلقه علم بهترین لباس بهترین عبا غیر از اون با وضو میومد به خاطر هیبت و وقار جلسه علم خودش حفظ میکرد خاطر که مردم نگاه میکنن میبینن قبل از اینکه تو بشنون تو رو میبینن عمل تو رفتارشون براتون مهمه تو قبل از اینکه حرفی برای ها بزنی باید در عمل ثابت بکنی مثلا به بالفرض همین ریش گذاشتن لباس یه طرف گوشش یه طرف شکل و ظاهر و مظهر یه طرف تو مردم بگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ریش گذاشتن بعد خودت ریش نذاری خب کی از تو قبول میکنه که تو محبت رسول الله صلی الله علیه و داری تو در عملت خلاف حدیث پیغمبر رو داری عمل میکنی و الی آخر حالا چه مسئله مسئله ریش باشه چه مسئله چیز دیگه باشه مردم تو را وفق میدن با اون چیزی که تو باشون میگی کارت خلافه اون حرفت باشه سخنت باشه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم خودتو فراموش بکنی مردم رو فقط بیایی بگی که آقا این پیغمبر اینطوری بوده من اینجا بیام بهتون بگم پیغمبر عمامه پوشیده خودم عمامه نپوشم ولی گفتم اون عمامه در صورتی که الان اینجا فرم منطقه خودمون هست و از قدیم الایام اینجا خصوصا عرب ها بودن و غیر از اون عربش اون عجمم لباس بلند می پوشیدن، عمامه پوشیدن و این رسمی که بوده بین خودمون و مردم خصوصا اهل علم را با این میشناسن زمانی که من این لباس را از تن در بیارم اون چیزی که مردم باش عادت کردن و علمای خودشون قبلا و از قدیم الایام با این فرم و لباس دیدن من بیام از تنم در بیارم اونجا هست که من اون هیبت علم را از بین بردم هیبت علم باید حفظ بکنیم هیبت علم را باید حفظ بکنیم هیبت علم اگر از بین رفت ارزش ما هم از بین میره یعنی ما از چشم دل مردم هم میفتیم همین باب باب ما جاء فی صفت ازار رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد ازار و لنگ رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده اون ای که دور کمرشون میکردن میپیچوندن اون چیزی که حتی اونایی که احرام میبندن میرن به عمره یا حج دور کمرشون میبندن از اون پارچه غلیظ به عنوان لنگ یا همون ازار و ردا هم اون پارچه هست که بر روی دوش میندازن روی شانه ها میندازن رسول الله صلی الله علیه و معمولا این چنین لباسی میپوشید یک لباسی بر دوش به عنوان قمیص یا به عنوان یک ردا و یک لنگی هم که دور کمر خودش میپیچوندن 119 همین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين حديث البخاري ومسلمين حديث صحيح حديث ابو برده که میگوید ام منيع عائشه رضي الله عنها لباسي ربري ما بيرون آوردن كسائي اون کسا اون پارچه که دوخته شده بوده ملبد بوده ملبد پارچه زخیمه پارچه زخیمی را بیرون آوردن که به عنوان پارچه که رو دوش مینداختن به عنوان قمیص میپوشیدن از پیراهن رسول الله صلی الله علیه و براشون بیرون آورد و ازارا غلیظا و و یا ازاری غلیظ سمیک یعنی نازک نبود بعد امون عاشه اینجا میگوید قبض روح رسول الله صلی الله علیه و روح رسول قبض شد زمانی که قبض روح شدن این دوتا لباس را پوشیده بودن این دوتا جامعه فی هذین یعنی این دوتا لباس لباس اون لنگ و اون ردا و قمیسی که بر دوششون مینداختن و میپوشیدن بر روشانه هاشون 120 من حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينما انا امشي بالمدينة اذا انسان خلفي يقول ارفع زارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه إن حديث اشعس بن سليم رحمه الله میگوید از عمام شنيدا قفت شده اسم عماش رهمه مجهوله ولكن إن روايات بوجود كين زن مجهوله ولكن خب برای خودش شواهدی داره از حدیث شرید رضی الله عنه که باش تقویت میشه در مسند محمد احمد که میگوید از عموی خودم شنیدم این حدیث عمویش عبید ابن خالد المحاربی که صحابیه عبید محاربی عبید صحابی اینجا عبید ابن خالد عبید رضی الله عنه میگوید که داشتم راه میرفتم بینما من امشی بالمدینه داشتم در مدینه راه میرفتم اذا انسان خلفی گفتم این حدیث هم صحیحه قال بنام تصحیحش کرد عبید ابن خالد میگوید که من داشتم در مدینه راه میرفتم دیدم که یه کسی پشت سرم داره صدا میزنه بهم میگه ارفع ازارک پیراهنتو بالا بکش لنگتو بالا بکش ارفع ازارک فانه اتقا اولش این به تقوا نزدیکتره این تقواست بالا کشیدن شلوار و لنگ بالای قوزک پات باشه این از چیه از تقوای تو فانه اتقا و ابقا و ابقا و گفته شده و در بعض روایت و انقا و ابقا یعنی اون پارچه که به عنوان لنگ یا شلوار استفاده کردی دوامش بیشتره بیشتر برات باقی میمونه بالاخره توی زمین دیگه نمیاد که زود خراب بشه کهنه بشه دوامش برات بیشتره و گفته شده انقا یعنی برات بهتره که پاک بیشتر باقی بمونه دیگه کثیف نمیشه زود به زود ولی خب مهم قسمت اولشه فانه اتقا این تقواستا این تقوای الله درش بالا کشیدن شلوار بالا کشیدن پیراهن بالا کشیدن ازار و لنگ میگه وقتی که این حرف شنیدم نگاه به پشت سرم کردم فاذا هو رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم که این کسی که این داره حرف رو به میزنه پیغمبر الله جل و محمد مصطفی صلی الله علیه و فقلت یا رسول الله انما هي برده ملحه یا رسول الله این پارچه که من پوشیدم یعنی این لونگی که من پوشیدم یک پارچه یعنی ناچیزیه یعنی یک پارچه ملحای سیاسفید بیکیفیت یعنی چیز خاصی نیست من چیزی نپوشیدم که مثلا گران قیمت باشه یا مثلا خیلی ارزش داشته باشه انما هی بردت ملحا ملحا مؤنث املحه املح بود یعنی پارچه ساده است یا رسول الله لنگ من سیاه و ساده چیزی نپوشیدم خاص یعنی یعنی حالا پایین بیاد از کوزک یعنی یعنی کبری درش نیست یه پارچه عادی پوشیدم یا رسول الله انما هی بردت و ملحق از ناچیزیه چی میگه اون لنگش ازارش چیزی نیست یعنی این که من بهش بنازم یعنی حالا پایین قوزک باشه بالا بیاد یا پایین بره یعنی قال بعد رسول الله صلی الله علیه بهش میگه اما لك فی من برات مگه الگو نیستم الگوی خوبی من برات نیستم میگه فنظرت نگاه کردم به رسول الله صلی الله علیه فاذا ازاره الى نصف ساقه دیدم که لنگ رسول الله صلی الله علیه تا کجاست نصف ساقش نصف ساخش من برات الگو نیستم خب این حدیث چه ازش برداشت میکنیم اینی که از تقوا الگوگیری از رسول الله صلی الله علیه و سلم و پوشیدن لباس مثل رسول الله علیه و سلم توصیه بهش شده توصیه بهش شده رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه بهش کرده که بهش اقتدا بکنیم او را الگو بگیریم در صحیح بخاری داریم زمانی که امیر المؤمنین عمر بن خطاب شمشیر میخوره از ابو مجوسی همه اومدن به دلداریش مدحش جوانی اومد نزد امیرالمومنین عمر بن خطاب گفت ابشر یا امیرالمومنین بشارت بشارت بهت میدم یعنی شهید داری میشه یعنی با این شمشیری که خوردی خواهی بری از دنیا با حس خاتمی داره میری رفیق پیغمبر بودی به الله لك من صحبت رسول الله و قدمین في الاسلام همه بالاخره زحمت کشی برای دین الله ثم ولیت فعدلت عادلانه هم ولایتت بوده ثم شهاده و شهادت نصیبت میشه عمر خطاب بهش میگه وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي ای کاش کفایتم بکنی یعنی از دنیا برم نه برای من نه بر علیه من ای کاش یعنی برم و پروندم صاف و پاک باشه یعنی چیزی هم توش نباشه به نفعم باشه هم بازم خوبه یعنی بر علیه من نباشه عمر بن خطاب داره از خاتمش میترسه از روبرو شدن با الله جل و علا یعنی میترسه که شاید یه چیزی بر علیهش در اون پرونده اعمالش باشه بعد از اینکه این همه این شخص مدحش میکنه یعنی فلما ادبر اذا ازاره يمس الارض این جوونه که داشت مدحش میکرد بعد جوابش میده عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب نگاهش که شمشیر خورده خون ازش رفته داره شهید میشه داره میمیره از دنیا میره امر به معروف نهی از منکر بنا چیز نگرفتن خصوصا اون چیزی که مخالفت سنت درش هست دید که اون شخص داره میره پیراهنش هم روی زمینه قال رد علي الغلام اون جوانه بر بگرده بیاریدش میشه من رد علي الغلام قال ابن اخي ارفع ثوبك ای فرزند برادرم برادر زادم پیرانتو بالا بکش فانه ابقى لثوبك واتقى لربك اتقال ربک همون حرف رسول الله علیه و سلم هم به الله بیشتر برات میمونه و هم به تقوای الله بیشتر نزدیکه یعنی این تقوای الله درش هست خب اینا شنیدن بالاخره حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث هم در صحیح بخاریه تقوای الله جل و علا هست رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که گوشزد میکنه به صحابه من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه الله نگاهش هم نمیکنه کسی که از باب کبر البته بعد ام سلمه میگه یا رسول الله پس ما چه کار بکنیم اگر این چینی الله عقوبت میکنه کسی که پیراهنش تو زمین بکشه گفت که نه شما که مأمورید به پوشوندن پاها شما پیراهنتون یک وجه بلندتر بکنید از کوزک پاتون از پاتون گفت که رسول بازم پاهامو پیدا میشه گفت که پس یک گز پیراهنتو بلند بکنید شما برای پوشش اون عورت که جمهور از این حدیث برداشت میکنن بر عورت بودن پاها برای زن برای زن اجازه داده شده ولی برای مرد حرامه که پیراهنش حالا میخواد شلوار باشه لنگ باشه یا پیراهن بلند باشه از کوزک پاش پایین تر بره برای مرد حرامه و این احادیث هم سریحه خصوصا فرمودی رسول الله صلی الله علیه ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار هر لباسی پایین تر ازار باشه شلوار باشه پایین تر از که پا در جهنمه تو باید تابان اون عذاب تابان اون گناهت باید در جهنم پس بدی در مقابل اون اسبالت ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم چنانچه قبلا هم یاد شد میفرمایند ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القیامه سه الله با آنها حرف نمیزنه روز قیامت ولا ينظر الیهم نباشون الله حرف میزنه من نگاهشون میکنه ولا یزکیهم نام نور پاک میکنه از گناه ولهم عذاب الیم عذابی سخت هم دارن المسبل اولیش مسبل نگفت برای خیرا و نه برای غیر خیرا المسبل والمنان کسی که منت میذاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وكسي كانت بالدروغ که مفروشه هنا اسك انسان باید بر باشه از اسبال نگه که حالا من از کبر نیست برامو نمیدونم از کبر که حرام الی آخر روز نتراشه برای خودش 121 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة الصاحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أسار درش در اسنادش موسى بن عبيدة هست ولي خب شواهد داره براي خودش تقویتش میکنه عثمان بن عفان لونگش ازارش تا نصف ساقش بود مثل رسول الله علیه و سلم چنانچه قبلا یاد شد در حدیث عبید بن خالد داشتیم که گفت که نگاه کردم به لونگ رسول الله صلی الله علیه و سلم میان ساقش بود عثمان بن عفان هم اینجا به سلم ابن اکوع میگه این چینین لنگ رفیقم بود یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تا نصف ساق تا نصف ساق 122 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين این حدیث حدیث حذیفه هست حذیفه ابن الیمان درسته در اسناد ابو اسحاق هست که مدلسه و همچنین مسلم بن نذیر که مقبوله ولیکن حدیث صحیحه این حدیث صحیحه خصوصا شواهد برش زیاده البانی هم این حدیث را تصحیح کرده حذیفه میگوید رضی الله عنه اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضله ساقی این عضله مایچه پا مایچه ساق پا میگه این مایچه ساق پا ساقی او ساقه یعنی اینجا شک راوی میکنه میگه نمیدونم گفت که ساق پای خودم یا پای خودش گرفت فقال هذا موضع الازار مایچه که روی پای انسانه روی ساق پای انسان گفت که ازار مؤمن تا اینجاست هذا موضوع الازار این حد و اندازه لنگ ازاره شلواره فاین ابیت فاسفل اگر خاصی بیشتر دراستر تا اینجا تا زیر این مایچه فاین ابیت اگر اینقدر هم نخواستی پس بدون فاین ابیت فلا حق للازار فی الكعبين روی کعب دیگه جای ازار نیست روی کعب روی کعب روی کعب دیگه جای ازار نیست روی کعب فاین ابیت فلا حق فی الازار فی الكعبين روی کعبه این کعبه این دو تا قوزک پا دیگه جای ازار نیست حق نداری و در مصاد امام احمد داریم از حدیث ابی هریره رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ازره المؤمن الى عضله ساقه ازار مؤمن تا مایچه ساق پاشه ثم الى نصف ساقه سپس تا نصف ساقش ساق پا نصف ساقش ثم الى الكعبين اشکالی هم نداره تا کعبه تا کعبه تا قوزک پا اشکال نداره فما كان اسفل من ذلك فهو في النار اگر از کوزک پا پایین رفت دیگه در جهنمه دیگه در جهنمه در روایت دیگر داریم حدیث علا ابن عبدالرحمن از پدرش عبدالرحمن که میگوید از ابو سعید خدری پرسیدم در مورد ازار لنگ قال على الخبیر سقط اومدی پیش کسی که تجربهش داره و کسی که میدونه در این مورد میگه شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و چنین فرمودن ازرات المسلم اونجا مؤمن داشتیم اونجا المسلم الى نصف الساق ازار مؤمن مسلمان از ایمانت از تقوات اینه که نصف ساقت باشه تا اینجا وسط ساق روی مایچه پات ولا حرج او لا جناح فيما بینه و بین الكعبه روی مایچه پات تا قوزک پات مشکلی نیست فلا حرج ولا جناح یعنی هیچ مشکلی نیست بینش و بین قوزک پات فما كان اسفل من ذلك ففي النار اگر از قوزک پات اومد پایینتر در جهنم یعنی تا اونجا پات تو عذاب جهنم سوخته و پخته میشه و تابانش تابان اون عذاب باید پس بدی تابان اون مخالفتت با امر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید در جهنم تا اون قوزک پات باید عذابشو پس بدی و باید عذاب ببینی این عقوبتی که الله گذاشته در مقابل مخالفت با امر رسول الله صلی الله علیه و سلم فما كان اسفل من ذلك ففي النار بعد میگه من جر ازاره بطر لم ينظر الله الیه اگر از کبر باشه اون اسبال الله نگاهش هم نمیکنه دو تا عقوبت متفاوت اگر اسبال کردی بدون کبر بدون غرور در جهنم عذابش رو میبینی الله عقوبتت میکنه اگر از کبر این کار رو انجام دادی بالاتر از اون الله نگاهت هم دیگه نمیکنه یعنی محروم میشی از رحمت و لطف الهی با اون کارت اگر کبری درش بیاد خب این خلاصه احادیثی که در بحث اندازه شلوار و لنگ و پیراهن اومده که تا کجا اجازش ما داریم و رسول الله صلی الله علیه تا کجا بوده اون لنگش اون ازاری که اون قمیسی که میپوشیده سبحانک الله بحمدک، سبحان الله و صلی الله محمد و علی محمد